muri kino kiganiro turaza gukurikirana umushinga amateka yigenga ariwe Fabiano Banciganino atubwira n'icatumye yandikira iryo kete umushikiranganje w'ubutungane turaza guha ijambo kandi Adolphe Habyarimana umugenduzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi ubwo bushikiranganje medani yo nkuru kuri mikro mikoro nkaza gufashwa mu buhinga bw'ibyuma na Aime Toussaint Mitebutsi twese hamwe duti sangwa ikaze yereka agahaze muri icyo gisata aho hariho abafungwa bakiri mu busho ariko urubanza ruba rwaraciye aratubwira icyo yiteze n'icyatumye yandikira Kete umushikiranganje akaba yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Eline Belle nibigira ibitigiri maze gushwabura cyane cyane kufite abanyororo bari mu bibiri hari abanyororo imanza zabo baditsinze mugabo bagipfunzwe kandi ubutumwa ni bwarabejeje ni benshi cyane nashoboye kuronka amadosiye kuko dushobora gutanga ibintu bidakwiye amadosiye nashikirije umushikiranganje y'abantu barekuwe n'ubutungane mugabo bagipfunzwe n'amadosiye ashika mirongo ibiri n'abiri nandika izina ry'umuntu n'itazirano ryiwe na nimero ya dosiye ariko ni benshi ku buryo abarabo mu mpimba gusa ntarashobora kuronka amanimero y'amadosi ibyo se nabishyizemo namushyikirije kandi urutonde rw'abantu cumi cumi na batanu bamaze iminyororo barafunzwe umuriro barawumara umugabo wagipfunzwe aba rero nzoba nabishikiriye kuki rino kete muri mwandikiye uno munsi ndarimwandikiye uno munsi kuko ku munsi wa kabiri yego wa kabiri yari yaje mu nama nshingamateka baje gusigura icegeranyo cy'umugwi wa ONU washikirije kuvyerekeye hagati y'akazi na muntu mu Burundi hanyuma nk'uko isanzwe bimeze mu nama nshingamateka nshingamateka turavuga ariko twabereyeho tukashikiza iyo tubona byose nyine bimeze mu gihugu je ndamushikirije yuko aba hariho ingore mu butungane ko hari abanyororo bapfungwa kandi imanza zabo zaracitse neza baratsinze mbwa ntibari kugwa amaparake ntabari kure nkavuga kandi ko hari n'abamara mu minyoro yabo ntibatahe ndavuga ko hari n'abantu banyuruzwa ntibaboneke ku irengero ryabo mushikanyi byaramushavuje gushika avuga yuko mvuga ibihuha kandi ko asabye umukuru w'inamashinga amateka ko yonkura ko ubudahangarwa mfise nk'umushinga amateka kugira aje kumbaza ko mvuga ibihuha ntabwo byo kumereka yuko nce ntavuga ibihuha mvuga ibintu natohoje kandi nzi akibivuga nibaza ngo yaje muri amahinga amateka hejeje kubarekura mugabo nasanze bagipfunzwe n'ubu baracapfunzwe shikitwana gombye kumereka yuko ivyo navuze ndafitiye ivyemeza gutyo rero nibaze ko ivyasavye inama nshinga amateka abone ko bidakenewe hanyuma abone ko akwiye kubarekura niba atabishobora naho wenyine naramuvugiye ndasaba ko inama nshinga cyane cyane mukuru w'inama nshinga n'umukuru mpuzamahanga bumufasha kuko ubutungane bwarabarekuye si we bagumye hari ukuboko kutaboneka afasha umushyikirano w'ubutungane abantu bari kugwa nawe kwibaza ko aya mazina mwatanze ashobora kuba ari ay'impimbano ivyo ntivyoshoboka ko ariko amadosiye dosiye yose umuntu afite dosiye yiwe nibasanga aravyo niyumviriye ku mutwe abantu batariho bataribo arajya asaba abantu ureko ubwo bubasha ubwo budahangarwa hama ndamwitabe ndamunisigura yego aha nikihe cemeza yuko bibintu mu muhaye ari vy'ukuri kivyemeza ariko amadosi nibagende barayo ko atari mu mpema abantu batari mu mpema igidima zakozwe harabavugiza imana abanishwa n'abavoka ziriho turavugana nabo na Roberto niye twaravuganye ntahi nabo nzi jewe nyene n'ikurikirana abanyabubanza bamaze umunyoro w'ibubanza batashe bashika imuhira bamaze indwi zibiri baza kubatora basubiza mu mpimba bavuye basubiye mu mpimba bamara imyaka ibiri baraburana barera ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka no munsi bakwije amezi ndondera amadosiye ndarubaye barabazi abo bantu bose bamaze iminyororo ntibatahe ntabwo wahinishije akababaro none umuntu ugumye upfunze atacu umwagiriza wumva yuko urugo rwiyoroteye kanya uyu nawe atacu yagirizwa yatsinze ubutumwa bwamwijije bari bakuye nawe ni kumurindamuriza bakamuha inshumbushu imyaka igihe cyose amaze afunzwe kandi ubutumwa bwaramwejeje nicyo nsaba nta kindi uwo rero akaba ari umushinga mateka Fabiano no umushinga mateka yigenga mwumvise icatumye yandikira iryo keto mushikiranganje yerekanye ibiharuro bimwe bimwe mbere anavuga yuko bishobotse ubutungane bumwemereye ashobora uh, no gutanga nibindi kuri ibyo rero yashikirije Adolphe Havyarimana umugenduzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje wamenyesha yuko nyabuna hari bimwe bimwe uh, atari ivyo ariko ngo yuko bobo kuvyo bashoboye bazobandanya bakora amatohoza mbere anarangiza uh, anashimira n'uwo mushinga amateka kumbure kuri ico gikogwa yakoze reka tumutege abiri akaba nawe yari kuri mikro ya Eline Belle nibigira niko ubwo rwandiko twaruronse twabonye ko avuga ko hari abantu bahejije umunyoro wabo ariko bakomwiza mu mabohero akavuga ko hari n'abantu banyurujwe Eh, ariko akavuga ko ubushinjacyaha bw'ubutungane bwabikoze ko eh, nibyo yarabyanditse ariko eh, twaramenyeshe yuko tuba turi amatohoza kugira tumenye n'aho mabohero yuko ayo madosiye avuga koko yoba ariho nuko abo bantu koko baba bakiri mu mabohero birafata umwanya aribyo turaronka mugabo icyo twamenyesha cyo ni uko Eh, hari abantu benshi bagiye barekurwa muri ino minsi eh, bisigura ko amakuru y'abafite nabo nyine amakuru ngira ngo atari ku gihe ariko tubazi yuko hari abantu batari bake bashoboye kurekurwa eh, mu bantu bahejeje umunyororo abo bantu rero turavuga ni abantu kumbe wasanga naho baba bahejeje umunyororo cyangwa bararekuwe mu gihe cy'umukuru w'igihugu wasanga tubafite ko ayandi makuru mbere bikanaboneka yuko hariho n'amadosiye amwe amwe ushobora gusanga habayemo utunenge hamwe umuntu usanga n'umuti yafashwe ku cyaha gikomeye mu rwego ugasanga uko idosiye iratera imbere hari ibihu yahinduka hari n'igihe tubona mbere eh, n'ubuhinga buteye buhari abasanga abantu bahindura amazina yafashwe yitwa gutyo uno munsi ikindi gace bahindura izina mbene utwo tunenge rero twarabona yuko dushobora gutuba intambamyi y'uko abantu bashobora kuba bari kugwa ubwo nyine kandi n'ibyo yandika ntitubinegura kuko iyo umuntu afite amakuru cyangwa arizo yicura akabyandika twebwe abanadufashije turaheza natwe turasubira tukiraba neza yuko ibyo twavuga ari ukuri cyangwa atari ukuri rero eh, muri make umuntu yavuga yuko ku byo ariko aravuga ku mbure yatse amakuru atari ku gihe mugabo uko turiho turatera imbere tugira dutohoza natwe kumbure umuntu azoheza amubwira ati iki wavuga cyari icyo iki nticyari icyo rero twavuga yuko amatoza akwiye yaronka mugabo eh, muduha akanya kugira ngo sonke amakuru akwiye ku bijyanye n'ayo madosiye kuko natwe turazi tukatohoza haba ku bafite ayo madosiye haba no mu bari turazi tukatubaha amakuru akwiye eh, rero twanagira ko mbere tukanamenyesha yuko eh, abantu bagomba kwitiranya ibintu ntabwo azoshika ko nabyo azoronka kuko ibyo nta tuzi neza yuko mu ibohero eh, avuga ry'amadosiye atayahari ubu rero akaba ari adolphe habyarimana umugenduzi mukuru w'ubutungane akongera akaba n'umuvugizi w'ubushyirangange bw'ubutungane nyine Ni karadiridimba rero na kana kaji wabo ni kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu mumvise yuko uno musi igisata cy'ubutungane arico cadukoranije uh, kuri uno mugoroba kugira dusangire ijambo namwe bwe aho muherereye hose hamwe namwe mugire intererano yanyu cyane cyane kuri kino gisata cy'ubutungane mwumvise haba umushinga mateka yigenga Fabiano Bancigianino eka aradukurikirana ko turi mu kiganiro karadiridimba uno munsi igisata cy'ubutungane akaba ari cyo cyadukoranije hano kugira dusangire ijambo namwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu mwumvise haba utunenge tumwe tumwe dushikirizwa ah, n'umushingamateka yigenga Fabiano bancirya nino ku abafungwa usanga bavuguma mugasho ariko imanza zabo zaraciriwe Eh, mwumvise kandi umugenduzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji aho nawe amenyesha yuko hariho ibyo bariko bakorera ko kugira borohereze abo baba barafunzwe canke baraciriwe ubwo rubanza kumbure kugira boroherwe mu gutaha mu miryango yabo rero n’umwanya umwanya wanyu mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mutubwire cyane cyane icokorwa uh, muri ico gisata kugira aba nabariya cyane cyane abo begwa Eh, n'icyo gisata aho tuvuga abafungwa kugira boroherezwe mu buzima bwabo bwa misi yose n'igiki cyokorwa mufatiye mbere naho iwanyu muba muherereye kugira turabe eh, kumbure kuyo ibyo biba bikorwa ahandi bishobora kubera akarorero keza muri kino gihugu cyacu umwanya rero n'igwanyu mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu telefone ni irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na gatatu mwumvise umushinga amateka yigenga Fabiano Bancigani no mwikete yandikiye umushikiranganje w'ubutungane aho yerekanye utunenge tumwe tumwe tuboneka ah, akavuga uh, mbere ko ari amadosiye y'abafungwa usanga igifungo cabo caraheze ariko bakaguma bafunzwe mbere mwumvise yuko yavuze bishobotse uh, ah, umushikiranganje abikoreye ko uh, bashobora mbere no kuzo batabikoreye ko nyabuna ashobora kuzokwerekana n'urutonde mu gihugu cyose mwumvise kandi umugenduzi akongera akaba n'umuvugizi ubwo bushikiranganji bw'ubutungane ari Adolphe Habyarimana aho nawe navuga yuko bimwe mu byo umushinga amateka yigenga yashikirije babibona kandi hari ivyo bariko barakorera ko kugira barabe yuko aba nabandi cyane cyane abegwa novuga yuko uh, wewe nuko afise ahavugira mm. eh, hanyuma abanyororo n'ibyo biraboneka yuko ari ya gitigiri yarenze ashikiriza ni ukuvuga yuko bamaze kuba umurengera mm-hmm. bobo ntibaronka n'ikibavuga ofete ntibaronka ukuntu bashobora kwivugira yaba bikunda yuko bashobora kwishikiriza ni ukuvuga n'igitigiri gishobora kongerekana mm-hmm. mugabo barya nabo Hello? Mm-hmm, turakumva neza zeno. yego nako ndavuga ati barya ni igitigiri we nyine yashoboye gushyikiriza nk'uko n'umushingamateka afite uburenganzira bwo kuvugira abanyagihugu mhm. hanyuma itigiri nka gihe kimaze gushika kujya mu bisanzwe leta yari uh, ubukiranganzi bw'ubutungane bwari bukwiye kwikubita agashi mhm. uh, bukaraba hanyuma um, hariho n'aho usanga avayo ugasanga nawe aciye ashingisha urundi rubanza mhm. akitwarira leta mugabo mhm. oh, ibyo naho nyine byogorana kuko eh, urabona ubu uyu nta mashyirahamwe kugira abanyororo nka kera eh, ndibuka kera cyo mu burundi hariho za pode hashi bakugira mhm. abanyororo mhm. Eh, hanyuma bakishyira no kuri tere bakaraba bakumviriza abafungwa ariko ubu uyu ntabahari umva muri icyo gihe bica bigorana abanyororo bari nk'abantu batawe mugabo bujya abanyororo si abantu baraboguta kuko Eh, objective yo gufungwa ni iki n'icyo abantu badatahura gufunga ni gushyira umuntu ahantu kugira ngo yisubire yisubireho mhm. hanyuma hari igihe agaruka yabaye muzima gusumbana wa wundi atigeze apfungwa maze agashobora no gukiza abandi benshi nk'uko mwagiye murabibona aho ngaho abenshi usanga abategetsi oh, bamwe igihugu mhm. usanga oh, ah, abatari bake barigeze gufungwa mhm. eh, abandi ugasanga barigeze guhunga eh, rero ikintu abantu bomenya ni uko iyo umuntu afunzwe wo guta reka byagize imana agaheza igifungo ciwe mhm. ah, bari bakwiye kumwubahiriza hanyuma bakamusubiza mu muryango atashapu agifite mhm. iyo bamwongereje rero igifungo baba batumye bamuhindura cyane ahubwo aza gushika muhira yongeye kugira uburakari kandi igihe yaheze igifungo cyiwe yari yumva ku mutima y'uko umengo eh, setini perisone ariko rije afise kuraje um, yo gushobora gukontribuwa dara nasiyo mhm. euh, umugenduzi umugenduzi ntushobora guha umugenduzi ah, ubutungane bw'uburundi umugenduzi mukuru ubutungane akongera akaba umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yamenyesheje n'ubwo uwo mushinga amateka yashikirije ivyo biharuro ivyo biharuro mugabo oh, avuga ko wewe yo bari umunyapolitike mugabo bobo nk'abajeje ubutungane yuko hari bimwe bimwe bagenda barakurikirana kuko niko kazi kabo ka misi yose ati oh, birashoboka yuko no muri iryo kete canke mu bikorwa byakozwe no mushikiranganje ho harimwo nako nuwo mushinga amateka ho harimwo bimwe bimwe atarondeye nabyo ntibyoshoboka kumbura ego byoshoboka mugabo wikete uh, twabonye yanditse na lisite uh, n'inomero z'amadosiye uh, nibaza yuko icyo gikwiye kugira ngo umuntu ashobore kubeshyuza yararekuwe canke eh, ikiringo ciwe ntikirahera ku mpamvu izi n'izi n'izi hari ibintu mu usanga bibabaje nk'akarorero hariho nk'ibyo twumvise mu bindi bimenyeshamakuru aho bavuga ngo Eh, ngo baretse kurekura umufungwa ngo ku mpamvu z'uko eh, ngo ngo baratohoje ngo basanga ngo bamurekuye mhm. hanyuma rero yagize imana inama nshingamateka igakorana hanyuma igaca bihura n'ibyo bari ko baravuga mhm. wibuke igihe yabishyikiriza bari ko baravuga leta inama nshingamateka yari yakoranye iriko iriga ikibazo kijyanye n'uburundi Uh, ku bijyanye oh, n'agateka ka tuna muntu mhm. hanyuma leta y'uburundi mhm. ikavuga yuko ibintu byose ari amarame mhm. ni ukuvuga yuko iriya ensano mu gihugu eh, kugira rero hari ndabishikiriza ni mhm. ukuvuga hari haheze igihe eh, yarabanje gutohoza neza bikwiye hanyuma kuvuga ati ni kubera ko ariwe yabivuze umushinga amateka n'umwe ah, hajya hariho n'abandi benshi eh, babibona mugabo batashatse kuvugira rimwe kuko nabo bama bavuze ku bindi uh, bitandukanye eh, turaho nyene n'igiki nk'akagohe mwobwira abo babatowe n'abanyagihugu kugira babaserukire eh, n'igiki mwumva mwobabwira kugira babaserukire koko hama bashikirize izo ngorane wumva z'abanyagihugu babatowe e, akenshi mu bihugu byinshi e, byo muri afurika usanga umushingamateka yazananywe e, mu mugambwe aturukamwo mhm. rero ugasanga akora yisunze umugambwe aturukamwo kugira ngo ashobore kuvuga ijambo yisanzuye byosaba ko atorwa ku giti eh, rero bica bigorana cyane ko umushinga amateka ashobora kuvuga ibiri ku mutima we atatowe eh, ku giti cyiwe kubera yatoye mu mugambi rero urabona nk'urya ayini umushinga amateka yatowe mu mizero y'abarundi eh, novuga ko ubu uye atamugambwe wabo uhari hanyuma aratoye kuvuga yisanzuye ega no muri sende hariho ababona esanova mugabo ntibashobora kuvuga ati iki ntigenda gutya kubera agomba eh, kuvuga yisunze wa mhm. mugambwe aguma afite akajinjo kuri wa mugambwe ati nimvuga gutya noneho nza gutaha Mhm, mugabo uko biri kose abura ubwisanzure uko biri kose baba basirukiwe n'abanyagihugu nabo banyagihugu babaha amajwi kuko ni neza y'abanyagihugu ibanza kuja imbere imbere y'izindi neza nubwo mwavuze ko bigoye ni giki mubona mwobabwira nk'akagohe kugira ibyo bibazo bya babatoye babishire kumbure imbere hama bitoregwe inyishu kuko ejo na hirya ejo nibo bazobandanya baza kubasaba kandi ko batora alo zeno oh, zeno muri afurika y'epfo ngira ngo wi ego ndabumva neza ni n'akahe kamo wotera kuri abo batowe n'abanyagihugu ego akamo notera ku bashinga amateka nuko uko eh, turazi neza yuko ibice mirongo icyenda ku ijana byabo eh, batinya ko agize icyo ashikiriza eh, byanamugora yuko ashobora gucika mu rugo eh, yotsanga nkumbure eh, hari ibintu bishobora kumubangamira cyane hakaba n'izindi ngaruka zo gushobora ku rimwe bakunda kuvuga mu kirundi ngo kumukorera ko mhm. ugaca usanga rero biramugoye ukwidegemvya kwiwe kuratotse kaye hanyuma mhm. ikindi kigira kabiri oh, ni raison Uh, finansiyeri aho ngo umuntu ashobora kwiyumvira ati imbuga uh, hanyuma uh, ibintu ku byifashe neza ejo ndava mu kazi naho nkumbuye atari cyo gifashe kuko igifashe cya mbere n'ikijyanye n'umutekano uti muri rusange namwe murakoze imana bazigamye murakoze cyane nibutse ko turi muri karadiridimba uno munsi gisata cy'ubutungane nicyo cadukora nije kugira namwe mutubwire ko muri cyo kogwa kugira utunenge mwumvise twagiye dushikirizwa n'umushigamateka yigenga Fabien Bancijya nino mbere hari na bimwe bimwe byanabeshujwe na Adolphe Habyarimana umugenduzi mukuru ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kugira ubwo bunenge kumbure murabiye naho muherereye nigiki mubona cyo kogwa uh, kugira nkuko mwumvise umufungwa uh, uh, iyo ahi yakijeje eh, ari ico kiringo ciwe kumbure ari kugwe hama yidegemvye akanya rero nubu ni gwanyu akanya karacariho kugira twakire ibyumviro by'abana bariya kuvyerekeye ico gisata c'ubutungane cyane cyane nico kogwa kugira kibandanye gitunganiriza bose nkuko gisanzwe citwa ubutungane n'ubunyene tukaba turindiriye mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu mwumvise ko uno munsi twakuranijwe n'igisata cy'ubutungane aho mu ntango za kino kiganiro mwumvise umushingamateka yigenga Fabiano Banciganino aho yasiguye bimwe bimwe mu byatumye yandikira umushikiranganje w'ubutungane ku cyane cyane abafungwa usanga baguma mu busho bakaguma mu gihano ariko baraciriwe imanza mwumvise mbere yuko uh, eh, n'umushikiranganje yari yasavye yuko yobazwa uwo mushingamateka yo yobazwa kuri ibyo yoba yaranditse mugabo mukamufise yuko wene yerekanye amadosiye anavuga mbere yuko bishobotse ashobora no kutanga amadosiye agatanga amazina ku rwego rw'igihugu cyose mwumvise kandi umugenduzi mukuru w'ubutungane akongera akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji aho amenyesha nyabuna ko hari bimwe bimwe mu byanditswe eh, muri iryo kete eh, bitabona bitaboneka neza na cyane ko ifatiro ritaboneka kuko oh, usanga ah, nk'uko yabishikirije ngo umushinga amateka atoba yarakoze ama gutohoza ariko twe tuvuga duti nigiki mubona cokogwa kugira abo nkumva baba bari muri ubwo busho barekugwe uh, eh, arabo baba baraciriwe umunyororo wabo basubire mu mihana yabo kumbure bafashe bafatikanye n'abandi mu kubaka kino oh, nshimira umushingamateka amateka Fabiano Wanciganino eh, mwumvise yagize icyo ashikiriza muri kino kiganiro reka nshimira na Adolphe Habyarimana umugenduzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje aho na wene yagize icyo ashikiriza na cyane cyane avuga ku byerekeye ubwo rwandiko cyangwa iryo kete uwo mushinga amateka yigenga yandikiye ubushikiranganji eh, bw'ubutunganire reka nshimire eh, na zeno ndayisenga asanzwe yanonosoye ibya politike yatwakuye ari mu gihugu ca Afrika y'epfo shimira kandi na emetusin mitebutsi yagize uko ashoboye n'ubu akibandanya kugira arabe yuko byo oh, bandanya bigenda neza na cyane cyane ibijyanye nibirere mwakoze namwe mwariko muradutega biri mwakoze namwebwe kumbure mwari mwipfuza kugira ico mutereye ariko mukaba mwumvise yuko ibirere bita dukundiye medali niyo nkuru nari kuri mikro ndabashikiriza kino kiganiro reka nanje ndabashimire ndabifuriza kugira ibihe byiza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho kwa Mungu uza na kayamu